السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف وفقه الله تعالى في الحديث السابع والثلاثين يقول احرصي على زكاة أموالك وتطهيرها احرصي على زكاة أموالك وتطهيرها يعني mwanamke أفاني بدي كما أكون مالي mali ya وزاكا ayatolee kama kuna mali ambao ni mali ya zaka basi afanye bidii vile vile kuyatolea asisahau akajisahau akawacha zaka ya wajibu akafanya tasahul akadhania kwamba zaka watu wao wanaume tu au hawamo yani isije ikafahamika hivyo kwamba zaka ni faradhi ya waume peke yake ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أسمى أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا كنت ألبس أوضاحا nilikuwa nikivaa mapambo yani vitu vya thamani anavovaa mwanamke lakini awdahan min dhahab zinaotengenezwa na dhahabu al-asl awdah ni vyombo vya fedha mkufu au bangili au vipuli vya fedha lakini hapa alikusudia alikuwa amevaa vombo vya dhahabu alikuwa akivaa vyombo vya dhahabu mwingine ni bangili na mkufu wa ghairi dhalik fakultu ya rasul allah sema musalama nikamuuliza mtume sallallahu ya rasul allah akanzun hu akanzun hu hizi vyombo vangu vya dhahabu ninavyovivaa ambao kila mwanamke anajipamba navyo akanzunhu hii ni ile mali iliyowekewa makemeo kwenye Qur'ani hii ni ile mali iliyowekewa makemeo iliyokuja kukemewa kwenye Qur'ani akusudia ile aya walladhina yaknizuna dhahaba wal wala yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin Allah amewabashiria adhabu kali nani alladhina yaknizun wanaurundika mali yamefikiwa kiwango cha zaka hawayatolei ndo akauliza akanzun hu hizi vitu navaa vya thamani zinaingia kwenye hiyo aya kwamba ni kanzi imewekewa adhabu kali wale ambao wanauchuma mali hayo sasa na mimi ninazo hizi je nitaingia kwenye adhabu kali kama hiyo aya inavyosema faqala mtume sallallahu akamjibu akamwambia ma balagha an tuadda zakatuhu fazukia falaysa bikanz zile vyombo vako unavyovivaa vikifikia kiwango cha kutolewa zaka ukazitolea basi haitoingia kwenye ile kanzi ya aya haitoingia kwenye yale mali yaliyokemewa madamu wayatolea zaka kwa hivyo yani hayo nayofanya mali ni kanzi lakini madamu wewe wayatolea zaka au utayotolea zaka basi haukatazi kuwa nayo wala haungii kwenye aya kwa sababu aya imewekea adhabu kali wale wenye kuchuma mali hawayatolei zaka madamu wewe utayatolea zaka basi hakuna shida kuchuma na kuvaa wewe aya imewekea nani walladhina yaknizuna dhahaba walfidhata wala yunfiqunaha hawatoi zaka yake madamu wewe watoa zaka basi huingii kwenye haya makemeo أخرجه أبو داود في حديث يميبوكيا الإمام أبو داود في سننه وهو حديثي كما تمكو yake كما تمكو yake ni onyo ni onyo kwa wale wenye kuweka mali hawayatolei zaka ni onyo kwa wale wanaweka mali alafu hayatolei zaka madamu utayatolea zaka mali yako basi hautaingia kwenye ile aya loisoma walladhina yaknizuna adh-dhahaba والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم <coughs> في حديث الكلام عليه كالآتي أولا معاني كلماته معنى لما في حديث قوله البسمة أوضاحا أوضاحا نجمع وضح نجمع يا وضح كلمة وضح جمع ياكني أوضاح nayo nini wa huwa naw'un min al-huli ni aina ya mapambo mwanamke huvaa yu'malu min alfidda utengenezwa na fedha imambangili ya fedha au mkufu ya fedha au vipuli wa ghairi dhalik lakini kwenye hadithi imetumika kwa maana ya dhahabu kwa sababu ameikaidi akasema awdahan min min dhahab kwa na ina maana hapa Ummu Salama alikuwa na vyombo vyake vya dhahabu akaogopea kwamba huenda yeye haya ni mali alafu hayatolei zaka ndio akamwambia mtume sallallahu hii ni yale mali ambayo ambayo Allah ameyakemea akamwambia madamu hayatolea zaka hayataingia kwenye makemeo idhan mafuhumi ya hadithi yaonesha kwamba vyombo vya yule mwanamke vya dhahabu havikosi kutolewa zaka ndo mafuhumi yake حديثي نبوسيما طيب قوله البوسيما أكنز هو أي أهو من الكنوز الذي توعد على اقتنائه في القرآن أم لا إنه معناك يعني هين هي المال يلي يكميوا mtu kuyaweka hayatolei القرآن أما هينجي ama hayaingii Tumekamwambia kama utayatolea zaka هينجي na kama huyatolei zaka hayo mali au hizo huli hayo mapambo yako kama huyatolei zaka basi itaingia kwenye aya wale wanaweka dhahabu na fedha alafu hawaitolei zaka yake watapata adhabu kali hiyo ndo maana ya hiyo hadithi au maana ya hiyo aya niliyoisoma في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة كwanza حديثي ni الحديث دليل على أن الأموال إذا كانت تزكى فليس بكنز الموعود عليه في القرآن حديث ونشا حديث لدليل يا كوانبا أن الأموال kwamba mali idha kana tuzakka ikiwa yanatolewa zaka mali hayo hata yakawa mengi kiasi gani lakini madamu yatolewa zaka falaisa bikanzin almaw'udi alayhi hayaingii katika yale mali yaliyowekewa makemeo makali kwenye Qur'ani fil Qur'an kwenye Qur'ani kwa nini kwa sababu yatolewa zaka kwa hivyo madamu wayatolea zaka yale mali na yawe mengi mpaka atakapokufikia madamu wayatolea zaka kila mwaka hayaingii katika yale mali ambao ni haramu kuyashika hayaingii katika yale mali ambao kwamba yamewekewa makemeo kwa sababu wenyewe hawayatolei zaka zake hiyo ndo maana yake faida pili ya hadithi وفيه دليل حديث vile vile dalili ala anna lilhuliy zakah ala anna lilhuliy zakah hadithi yaonesha kwamba kunao ndani ya mapambo ya mwanamke yani dhahabu zake anazozivaa vikufu mabangili mapete mavele vale hadithi inaonyesha kwamba vyombo vya dhahabu anavyopambana navyo mwanamke fihi zaka zatolewa zaka hadithi inaonyesha kwamba vile vyombo nyumbani mwanamke wa dhahabu anavyozipamba navyo vinatolewa zaka zinatolewa zaka na hii ni mas'alatun khilafiyya ni mas'ala khilafiyya baina aljumhur walhanafiyya wal hii mas'ala ina kauli tatu hii mas'ala ina kauli tatu القول الأول nao ni kauli ya Hanafia wasema ذهبت الحنفية إلى وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال kwamba kunao zaka na ni wajibu zaka kwa zile mapambo ambazo kwamba zenye kutumika mwanamke wazivaa wazitumia kwake nyumbani kwa kujipamba nazo hai hizo ndio vyombo vya dhahabu tunavyozizungumzia tuzungumzie vyombo za dhahabu zingine kwa sababu dhahabu iko aina mbili na hiki kitu lazima tufahamiane kabla ya masala kuingia lazima tuwe kuna kitu kinaitwa tahrir mahallu niza ni wapi ndipo tunazozania ulama wameafikiana wote kwamba ala wujubi zaka fil huliyi idha tukhidhat malan hii ni kauli hakuna tamlama mmoja alokhalifu kwamba nini kwamba zakat ni wajib kwa zile vyombo vya dhahabu mwenyewe ameziweka kama mali kama akiba anua dhahabu wewe ukimuuliza hii ni akiba yangu siku yote nikiwa na haja nitauza nipate pesa huyu mwenye kuweka dhahabu kwa malengo haya ijmaa ya ulama kwamba yeye lazima atoe zaka kwa sababu pale iweka dhahabu kama mali siku akiwa na haja atauza atumie akishikwa na haja atauza atumie huyu zaka ni lazima kwake wala hakuna khilafu kwa sababu ameweka dhahabu au fedha kwa malengo kama akiba yake ameweka benki ameweka kokote lakini ameweka akimuuliza ah ile ni akiba yangu nikipungukiwa nachukua nauza natumia huyu ni lazima zitolee zaka kila mwaka zikifika kiwango na kiwango ni gramu 100 ikiwa zitavuka gramu 100 lazima kila mwaka zitolee zaka khilafu iko wapi khilafu iko wale wanawake wanaotengeneza mambo ya dhahabu lilistimal kwa malengo ya kujipamba nazo kutumia tu nyumbani kumvalia mumewe ghairi dhalik sasa hapo ndo kuna khilafu baina jumhuri na hawa wengine kauli ya kwanza ni akina Hanafia wao wanasema wujubu zaka ni lazima zaka kwa zile mapambo ambazo kwamba almuaddu lilistimal ambazo mwanamke anatumia nyumbani kama vombo vake kwa kujipamba nazo kwa mumewe wao wanaona pia hizo zinaingia kwenye zaka ikiwa zitavuka kiwango yani gramu moja kuendelea juu zikifika kiwango na hiyo ndio kauli ya Hanafia na dalili yao ni umum adilla zale kuonesha zaka ni wajib aqimu salata wa atu zakata umum za dalili na vile vile wakastadil na hadithi hii ya Ummu Salama hapa kwamba Ummu Salama alipomuuliza mtume akamwambia ma balagha an tuadda zakatuha zakatuhu zilipofika kiwango zikifika kiwango fazukia zikatolewa zaka falaisa bikanz kwa hivyo wakasema hii dalili ya wazi kuonesha ingelikuwa hazitolei zaka ataingia kwenye makemeo ya aya kwa hivyo ina maana vyombo vya kuvaa mwanamke nyumbani vya dhahabu hata kama yozitumia kwa kumpambia mumewe ni lazima azitolee zaka kwa hivyo hiyo ndo kauli ya kwanza ya nani ya Hanafia kauli ya pili wasema wadhahaba akharun wakasema kauli nyingine nao ni kauli ya Anas ibn Malik radhiyallahu an Anas asema idha kana alhuliy yu'aru wa yulbasu ikiwa vyombo vya dhahabu au fedha vya mwanamke anavyovaa nyumbani mapambo yake yuaru yuazimisha zaazimwa atakaye wa mwazima wa wayulbasu na yuwavaa mwenyewe kumpambia mumewe mara akataka mtu kuazima atamwazimisha mara yuwazivaa mwenyewe kumvalia mumewe basi ikiwa hali ni hiyo zukia maratan wahida kwa hivyo hii kauli ya pili yafikiana na kauli ya kwanza kwenye kusema zinao zaka lakini wametofautiana na kauli ya kwanza kwamba hao wamesema zaka yake yatolewa mara moja tu khalas kwenye umri mzima utatoa mara moja kama kuyasafisha yale mali kisha basi ama Hanafia wanasema kila mwaka kila mwaka iendelee lakini hii kauli ya Anas asema la wazitolea zaka mara moja tu alafu baadaye waendelea kuzivaa na kujipamba nazo kama kawaida akhrajahu al-Baihaqi wa ghayruhu kwa hiyo ndio kauli ya Anas واختاره الشعبي وغيره wao wanaona zaka iko kwa ile mapambo ya mwanamke anayovaa lakini mara moja tu kwa umri wake atolee zaka mara moja alafu basi kama kuyasafisha ile mali قول ya tatu ambao ni ya mwisho ni قول جمهور اهل العلم المالكيه والشافعيه والحنابلة وغيرهم wao wasema ذهبوا الى عدم وجوب الزكاه في الحلي المستعمل hakuna zaka kwa mapambo ya dhahabu ya mwanamke nyumbani anayoyatumia yuayavaa akialikwa anazivaa akienda kwa mumewe yamvalia basi hizo ndio shughuli ya mapambo ikiwa kazi yake zile dhahabu inza kuvalia tu yuavaa tu mwenyewe kijipamba nazo basi jumhuru wasema hakuna zaka kwenye dhahabu kama hizo na ziwe nyingi mpaka zimwagike nje ya nyumba takavyokuwa madamu yuwatumia mwenyewe wasema la hata zikawa nyingi vipi wasema hazina zake ila isipokuwa isipokuwa aniyujara ikiwa za kodishwa kwa, kwa, kwa, kwa mapesa si bure yani huazimishi haazimishi yuwakodisha akiwa yuwazikodisha kuazima huja akavaa alafu akalipa basi ikiwa hali ni hiyo za kodishwa kwa pesa fayuzaki min ujratihi kwa hivyo hapo sasa itakuwa zaka ni wajibu kwenye ule ujira. Ule ujira ukikusanyikana ile dhahabu kipitoa na mwaka atazitolea zaka itakuwa hii zaka ni ya ujira ya ile dhahabu si ya dhahabu yenyewe. Kwa sababu sasa afanyia biashara kwa sababu afanyia biashara maana akodisha alafu achukua pesa. Akodisha achukua pesa. Sasa hapo lazima zaka. Kwa sababu ni tijara hiyo biashara na biashara huwa ina zaka. Kwa hiyo hapo atatoa zakatu tijara atatoa zakat urudh tija manake ujra ni aina ya bai ujra ni aina ya bai ni kuuza manafi ujra ni kuuza manafi idhan akiwa mwanamke yuwakodisha kwa pesa dhahabu zake tutamwambia sasa ni lazima zaka ya hiyo biashara unayofanya si kwa sababu ni dhahabu kwa hiyo zile pesa anazokodishia akizirundika zikapitiwa na mwaka tutamwambia lazima atolee zaka lazima atoe rubu ushru atatoa rubu ushur kwa sababu ni zakatu tijara atatoa rubu ushur kwa sababu ni zakat atijara tijara hiyo ndio kauli ya jumhur ahli alilm dalili yao wasema wasema kwanza لأن الذهب إذا لم يكن أثمانا dhahabu ikiwa haijawekwa kwa malengo ni pesa ni akiba ya pesa yako ikiwa hazikuwekwa kwa malengo hayo fahuwa ashbah bil mata'ib wal libas huwa yafanana na vyombo vyako vya nyumbani na nguo zako nguo zako zina zaka hazina zaka ukivaa nguo hata zikawa nyingi kiasi gani ndio dhahabu ndio dhahabu zako dhahabu zavaliwa na nguo zavaliwa na sahani na vikombe na zijiko na bakuli zote zitolewe zaka kwa sababu gani vyombo vako vya nyumbani tu kutumia hufanyii biashara nazo ngelikuwa ngawa zikodisha tukwambia sasa kuna zakatu tijara lakini dhahabu zangu mwenye mwanamke wavaa kivua kimvalia mmewe kivua kijipamba nazo kivua hizo asema zafanana na nguo zake na vyombo vake vya nyumbani Allahumma illa aweke dhahabu kama alivyomwambia ni akiba yake ya pesa baadaye atakuja kuuza anufa hapo sasa ni zakat za dhahabu hiki hadha hiyo ndio inatakana kwa hivyo na hiyo zakatu dhahabu alfidha pia ni rubu ushr ni rubu ushr ikivuka gramu atatoa rubu ushur rubu ushur kwa sababu ameweka dhahabu kama pesa amezeka dhahabu kama pesa katika adilla zingine walostadil nazo juhaa jumhur wasema hadithi ya Abi Zubair asema saaltu Jabir nilmuuliza Jabir radhiallahu anhu anil huli kuhusu mapambo ya mwanamke ya dhahabu au fedha afihi zaka zile vyombo vya mwanamke vya kujipamba navyo vatolewa zaka akamwambia Jabir radhiallahu anhu akasema la hazina zaka qultu wasema nikamwambia innal huliya yakunu fihi alf dinar hizi vyombo vya dhahabu vya vingi wanawake wengine wanazo nyingi zavuka dinari 1000 kiwango kikubwa sana Jabir akamwambia radhiallahu anhu qala wa in kana fi hata kama zitafika 1000 dinar nazifiki wa in kana fihi hata kama zitafika kiwango kikubwa hazina zaka madamu yuaru wa yulbas madamu mwenyewe yuwaziazimisha bure na yuwazivaa hakodishi hakodishi akikodisha sasa tutamtoza zaka ya, ya biashara hadha huwa وقال ابن عمر ابن عمر اسمع naye kullu malin yudha'u kanzan kila dhahabu au kila mali yanayowekwa kama mali yani kila dhahabu inayowekwa kwa malengo ya kwamba ni pesa baadaye ni akiba fafihi zaka hiyo ina zaka bila shaka hatta tulbasa mpaka zianze kuvaliwa ile dhahabu ikianza kuvaliwa sasa halas itatoka kwenye zaka ikianza kutumika ikawavaliwa valiwa hatta talbasahu almar'a mpaka mwanamke anze kuzivaa falaisa fihi zaka mwanamke akianza kuzivaa kuzitumia itakuwa hakuna zaka tena kwa sababu ni kama nguo sasa ni kama chombo chake cha nyumbani vile vile wakastadili na hadithi ya Fatima binti al-Mundhir radiyallahu anha an Asma bint Abi Bakr annaha kanat la tuzakki al-huli alikuwa Asma radiyallahu anha hatoi zaka za dhahabu وقد كان حلي بناتها na zilikuwa dhahabu za wasichana wake qadra 50000 dinar Allah akbar yani alfu hamsini dinari si mchezo hizi ni dhahabu nyingi sana hata kama ni nyingi kiasi gani alikuwa na wasichana wake nyumbani wana dhahabu nyingi kiasi hiko wala alikuwa hazitolei zake هذا هو وعن القاسم عن عائشة أسمع القاسم عن أبيه محمد بن بكر الصديق عن عائشة مبكية دداك عائشة كانت أسمع alikuwa Aisha kanat banatu ukhtiha walikuwa wasichana wa yake Aisha yatama walikuwa viyatima akawatukua Aisha wasichana ndugu yake wa dada yake kaiwalea yeye fi hijriha kwenye ulezi wake yeye ndo anaowalea kwa sababu mama yao eh, baba yao amekufa mama yatima hawa wasichana wakatukuliwa na Aisha anawalea asema al-Qasim lahunna al-huliy walikuwa na dhahabu nyingi wakivaa fala tukhriju minhu zaka na masahaba kadhaa walikuwa hawaoni zaka kwenye dhahabu mwanamke ameziweka kwa malengo ya mapambo akitaka kujipamba anazivaa basi ndo malengo yake hana malengo mengine طيب sasa hadithi ya Ummu Salama itakuwaje wakaijibu hii hadithi ya Ummu Salama annahu hadithun dha'ifun muttarib hii hadithi ina illa idtirab ina dha'f hii hadithi fihi dha'f kwa sababu kuna mgongano ittirabat na inqitaa kwenye hii hadithi na mara hadithi asema maratan imekuja kwa tamko la naha ani dhahab lidhati wa maratan warada lafdha ukhra naha ani dhahab almuhallaq kwamba mtume amekataza dhahabu yenye raundi ambayo ina, ina dori ina raundi mara imekuja kwa tamko naha bisababi tarki az ameikataza kuvaa eh, dhahabu kwa sababu ya wale wanaoacha zaka yani alfadhi zake zagongana mara zasema ame amekataza kwa sababu ya dhahabu ambazo hazitolewi zaka marata amesema kwa sababu dhahabu zenyewe ziko muhallaq marata anasema kwa sababu wa hakadha kwa hivyo wakaitia illa hii hadithi ya Abi Daud fihi kalam kiangalia hadithi utakuta ulama wameizungumzia na wengine wanaisahihisha wanasema ni hasan na wengine wanaidhoofisha wanasema ni dhaif kwa hivyo hii hadithi hawakuitegemea na zote hadithi za hii za kulazimisha zaka wamezitia illa zote kuna baadhi ya ulama hadithi amesema ni dhaif na kuna baadhi ya ulama amesema ni sahihi ndio maana ikatokea hii khilaf ambayo leo hii tunaisikia ala kulli hal madamu haya ni masala ikhtilafia fal amru wasi' ni masala ijtihadia baina ulama yoyote anayetukua kaul halaumiki bora kwa dalili bora kwa dalili hadha hu kwa hivyo alladhi yadhhar wallahu a'lam si lazima قول الجمهور أولى أولى وأوفق وأوفق في هذا الباب وسباب anayeweka dhahabu avatu akivua avaki jipambea kivua kama mambo matumizi yake mengine ya nyumbani kama mavazi kama chochote cha nyumbani sufuria vikombe ghairi dhalik wa ila mtu aweza kuwa na vyombo nyumbani vya thamani kama dhahabu gilasi za thamani hali ya juu pia mali basi itakuwa kama masala ni hivyo wakasema au vya ghairi dhalik amwalu au khayl farasi wa mtu tumesema hakuna zaka kwenye farasi wa mtu wala vyombo vyake vya nyumbani na dhahabu katika vyombo vya nyumbani ala kulli hal قول الجمهور أولى وأقوى قول الجمهور أصح ndio sahihi zaidi kuliko kauli zingine والذي يظهر والله أعلم قول الجمهور kwamba si lazima si lazima mwanamke kutoa zaka za dhahabu anazozitumia hazikodishi si lazima kutolea zaka lakini ikiwa yeye mwenyewe roho yake haitulii mpaka azitolee zaka basi tamwambia zitolee ihtiyatan وخروجا من الخلاف kutoka kwenye khilafu hii ya ulama na kutukua ihtiyat mwenyewe apenda kuzitolea utamwambia basi zitolee mafi mushkila wa illa القول الراجع في هذه المسألة والله أعلم ni قول الجمهور ni قول الجمهور kwamba hizi huli huwa hazina zaka Allahumma illa akizikodisha itakuwa kuna zaka sasa ya biashara si kwa sababu dhahabu wakati gani dhahabu zitakuwa zatolewa zaka ukiziweka akiba kama pesa yako ya mbeleni ah, hapo sasa ni mali ni kama pesa uliyoweka benki namna hiyo kimuuliza wewe mbona tundiza dhahabu zako ah hizi nazitundiza ni akiba mwanadamu ghafla aweza kupatwa na haja katoa pete kauza kapata ah huyu mwenye kuweka dhahabu kwa nia hii tutamwambia kila mwaka zitolee zaka kwa sababu ameziweka kama pesa ameziweka kama pesa na yule anazozivaa kila kwenye shughuli mwenyewe wazivaa yamvalia mume yule hajaweka kama pesa ameweka kama mapambo kwa hivyo kama mapambo basi itakuwa hazina zaka na ikiwa umeziweka kama pesa itakuwa zina zaka hadha aula alaqwal hii ndio kauli bora zaidi kwenye hii masala ثالثا katika faida za hadithi وفيه وعيد شديد لمن منع زكاة ماله hadithi imeleta makemeo makali wa wale wanaorundika mali hawayatolei zaka mume au mke mume mke mdogo mkubwa hata kama ni mtoto mdogo amerithi mali mengi lazima yatolewe zaka yule wali wake lazima yatolewe zaka kwa hivyo yoyote anayeweka mali ya zaka alafu akuyatolea zaka huyo atakemewa makemeo makali kama Allah alivyosema fabashirhum bi'adhabin alim wabashiriwe adhabu kali wanaorundika mali alafu hawayatolei zaka ni haramu kwa sababu az-zaka ruknun min arkan al-islam na mali ya zaka yanajulikana dhahabu na fedha zina zaka pesa zina zaka duka zina zaka bora ifike kiwango chake bora ifike kiwango hata duka mtu auza duka vitu vya dukani ile duka lake ikafika kiwango ile mali ile dukani imefika kiwango ni lazima kila mwaka atolee zaka na kiwango ni ngapi kiwango cha duka ni kiwango cha dhahabu na fedha eh, kiwango cha dhahabu kweli dhahabu dhahabu ni gramu 100 dhahabu ni gramu 100 na duka likiwa lina mali ya thamani ya dhahabu gramu 100 hilo duka tayari kutolewa zaka kila mwaka yuzaka kwa sababu mali yaliyoko ndani pale yana thamani ya gramu 100 ya dhahabu na ziada hii ndio kipimo cha zakatu urudhu tijara ni kipimo cha zakatu dhahab atatoa rubu ushur kila mwaka hayawani wanazaka ngamia wanazaka zake ngombe wanazaka zake e, mbuzi na kondoo wanazaka zake maarufu kwa viwango alkhariju min al-ardh makulima yanaulimwa kwenye ardhi yanazaka bora iwe ni alhububu wa thimar alhubub wa thimar mbegu mbegu zozote na matunda yote yanaweza kuwekwa akiba yakawekwa store sio matunda ya kuoza ya matunda ambayo yaoza hayo hayana zaka kama maembe na mandizi na maembe na mapapai matamata hazina hizo zaoza haziwekeki store zaoza matunda ambayo waweza kuyakauka yakaweka store bila ya kuoza zabibu tende hizo zina zaka bila shaka maana matunda ya kukaa na alhubub mbegu mbegu pia yana zaka mtee pojo kunde ngano ukisha kuvuna ukisha kuvuna unatoa zaka yake unatoa ushur ikinyeshewa kwa mvua lakini ukivuna tu au kuendelea na haya yote yatakuja kwenye kitabu kile cha fiqh tunachokisoma insha Allah taala tutakuja kutaja na viwango vyake kwa hivyo ni haramu mtu kuziwia zaka lazima atoe zaka kwa mali yake faida ya mwisho ambao ya hii hadithi وفيه دليل على جواز تكسب المال ولو كثر hakuna ubaya mtu kuchuma mali hadithi inaonyesha yajuzu mtu aweza kuchuma mali hata kama yakawa ni mengi lakini bishart bisharti adai huquqiha ikiwa utayatolea yale mali haki yake basi endelea kuchuma lakini ikiwa umelemewa huwezi kuyatolea haki yake komeka usijibandike tena mzigo mwingine wewe chuma tu hutoi zaka hutoi haki zingine za wajib kama nafaka ya watoto hutoi nafaka ya wake zako hutoi nafaka ya wazazi wako hutoi nafaka ya wale ndugu zako karibu zako familia yako hutoi na wao wana haja na wewe unayo mali mtu kama huu mali yake wa hayana khairi naye maana hizo zote ni nafaka za wajibu zote nafaka za wajibu kuziwia haki za mali haifai kwa hivyo madamu watekeleza haki zako za kwenye mali basi hakuna ubaya kuchuma mali ni katika mubahat ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezihalalisha bi sharti na wewe pia uweze kutekeleza haki zake yale mali ikiwa huwezi jihurumie nafsi yako jihurumie nafsi yako mimi leo nitakomea hapa kwenye hadithi hii kwa sababu nina haraka kidogo nataka e, kwenda mahali insha Allah taala kwa hivyo leo tutachukua tu hiyo hadithi moja ya 37 insha Allah taala na tutakomea hapo